mwabyumvise inshuti bagenzi bakunze bararyo isanganiro mwabyumvise nk'uko mwejeje kubyumva ni umwanya w'ibiganiro aho iwanyu aho iwanyu rero mutubwira amakuru tutamenye yaciye ngaho iwanyu nuko ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muri kumatwumviriza nongera ndabaha ikaze mu mwanya turabaha nimero muja kwakura kugira ngo mutubwire amakuru yaciye ngaho iwanyu tutamenye kuko namwe muri jisho rya radiyo isanganiro aho muherereye erika dogo ari muhinga bw'ibyuma jean marie mayonga nije ngiye guteramana namwe muri kino kiganiro abarundi bubu ntibagikunda igihugu cyabo kuko benshi biyo ibisaho hari abantu bitanga bakigura igihugu cyabo duhereye ku mwami mwami w'uburundi yarumukama kamira makuyano abarundi yama amahoro amahoro ndakuzura ibigega yari ibihe ko bizima byose imangana uburundi bukazimira nshaka no ku burundi ngo nyibukira ku nakoze ngasiga umugani kurusha abandi kuko kahise karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ko iminota itanu ikiganiro ni iwanyu umunywanyi wa mbere ku murongo alo alo amahoro cyane hmm, tuganira n'andi mbaye dasiyo nyabutunzi komine gitega intara ya gitega siyoni mbaye dasiyo odasi yego eh, odasi muherereye he muherereye he nyabutunzi komine gitega intara ya gitega yego mm, ayiwanyu hayagwa amakirere amakuru utamenye acenga ayiwanyu amakuru mutamenye mm-hmm. nayerekeje yewe yerekeye wewe yego hmm, ngo byagenze gute ah, hariho ibintu bya bishasha hmm. aho umuntu agura itungo mm-hmm. uwo aguriye gahera hanyuma rero abasize bagasaba bakora imunyaga none abajeje intwaro nuvuga bakuru umutumba ntibaba babizi ntibamwara abaciye ko mugira eh, kumbura umuntu nk'inzandiko rero twari abaciriye ko barabirizi none nabo babivuga ku iki wongeye guhitongo kandi bari babihagarikiye bidazumva mm. kandi babizi neza ariko baramuhanuye nyamuntu yaranse uwo ni nataliya uwo mm-hmm. yarakomeye rwose cyane baramutinya mm. oya muraguma mwitura abajejwe intwaro n'ubutungane bazobatunganiriza narabipfuye eh, yarateze intwaro mm. byarabananiye urabona bandanya mu nzego uko zigenda zikura zisumbasumbana kumbure bazobuzuriza rero naripfuye butungane yego murarindira rero bazobatunganiriza yego murakoze umubwire ijoro ryiza ubundi munyanya ku murongo alo mwiriwe neza ikawa mm, tuganira n'andi ni umugisha pascal kumenya muto mu ntara ya karusi ahantu ku mutumba wa rabiro pascal karusi ku mutumba rabiro eee eh. mm, amakuru utamiye acenga ari wanyu ni ukuvuga jewe ikintu cya mbere mpera ko si ikindi wemere ko kuri fumbire ya fomi mhm. ni ukuvuga twebwe hakiriye ukwezi atamwavu wa fomi turose amaside aracuraranye icyacu twamaze kwitegura ukuntu turimo impeshi mugabo mhm. imbuto tuyifise tukabura umwavu mhm. tubasaba yuko mu tubasaba yuko mu buhinguriro bwa fome yuko bagwiza ivyuma canke bagwiza abakozi kugira ngo turonke agafumbire ka fome mm, pase kanabacire mu ryo muvuze ariko ngira ngo nimba mukurikira amakuru mwumvise yuko mu mushikiranganji yamenyeje yuko hmm. guhera uno munsi ku wa mbere ifumberi igiye gushikirizwa abanyagihugu gushyira ku munsi wa gatatu ngira ngo nimba mukurikire mwana byumvise ko ari wabijejwe bagiye kubikora Gaho reka tubirindire reka n'ibyo ushindi naje ugiye ngo mpunga abandi Yego murakoze Ni kuvuga tutafite barabara riva mishombo hmm. rigatomunya bikere na mutumba na mwakiro rihuza na muyinga Yego ibyo bahitamwe kubikora mugabo ubu barahagaritse kandi twe dufite n'ikiraro cyitwa nyakigezi burya cyarabomotse mm. ubu n'uwamamoto arengane biragorana kubera n'imodoka yo ntirengana barenda gucika harose kugira ngo bace umunyabikere mhm. turasaba kweri ko bagikora icyo kiraro kugira ngo tubone imigenderanire ya nyabikere na mutumba na mwakira mm. ego ajya amakuru iwanje yarawe kubera murakoze murakoze cyane

ne muniti maya radiyo isanganiro ikiganiro iwanyu havugwa amaki y'undi munyuranye ku murongo amahoro amahoro cyane eh, disimasi disimasi mu ruyigi yego hmm, ndoye amakuru utamenye acinga iwanyu eh, aya makuru mutamenye ino mhm. twateraze izuba ryaratse hmm. bikadutera ibiharage by'impeshyi ingufu igiye mhm. none ibyo biharage kumera ebana nta kimwe kimwe hirya no byoronye imirima umwimbu uteye umwaka turabona ko ari ingorane zera yego ntacyo kuko n'urubura rwari rwegeze ku hasi nuko ingorane n'ingorane ntiworaba usanga hariya kimeze hariya kindi usanga cyari cyumye kubera ikiya zuba kimeze kwaka ahubwo baraba icyo ingorane ngaha turahanze murakoze cyane disimasi ubundi umunyakumuntu alo alo mwiriwe mwiriwe ndi nakineje patrick wo ku mutumba muri zone mushikamo intara ya muramvya muramvya muri mishikamo eh, nagira ambaza ikibazo nyene cerekeranye n'uwo mwavu wa mvomi wabuze abantu baraye amasize umwaka ntigiteye kandi nyakubahwa umukuru w'igihugu akunda kujya hanze yereka abaguzi atunga bakatugarukanira ry'amafi yakera kuko fomi ubu tutiyizeye kubera ntiduha amafi akwiye twabwire mu mu tugwire imbere mu dusabire tuzi uraba ukuntu utoronka amata yo gutera mu mwaka ubwo nawe uyu mwaka wo yabaye nk'akayobera bahine hmm, yego pacifique ikindi nacyo cya kabiri mhm. nubwo n'abarimwe nabo abasoma bagoca babijyamo bace babwibahama abantu bace bicwa n'inzara narekura abagwiza atunga batugarukanire ya fumbire ya kera hmm. eh, nicyo nagira ngo babwiye murakoze ariko nsubiye inyuma gato ngira ngo umuvise by'umushikanje w'uburimyi yavuze ko ibyo fumbire bya fome nimba mwakurikiye amakuru pacifique agatelefone kutwumvira amaze kugutanga halo halo mwiriwe neza mahoro cyane mm, tuganira nande munagana ndikumana merasi muri komine kigamba umutumba masiga mm, merasi kigamba halo merasi wo mu kigamba ejo eh, nagomba gushikiriza amakuru mutamenye mm. nayo uruzuba rw'ishikweri rw'ishimira emwe akapani kakigwino yego twizereho kazogwa yego yego yewe nagomba kuvuga mhm. ndabumva amirasi ku bijyanye n'ubutungane tuzagenda mhm. tuzi urubanza tumwe turaburana n'umuntu twahereye mu muryango n'abashinganahe bo kumugina ndamutsinda mhm. hari urubanza tumwe turaburana n'umuntu ndabumva Eh, ndabumva merasi none bimeze gute mu butumwa niba ntibabujurije eh, twaje tumaze kujya mu muryango singa nawe bwo kumugina naramutsinze hmm. hanyuma rero niho yacayungururiza muri sentare y'intango naho nyine ndamutsinda ingingo sentare yafashe aranga ku itemera yego niho yunguruza muri sentare nkuru y'igihugu arunguruza naho nyine namutsinze ariko naho nyine yaje kuremera iby'ubutungane Oyazotinda yemera mu gihe ubutungane bwo bwo buriko burabatunganiriza nta musho nta ushobora kugaririza ubutungane. Ah, Ushikiranganje bwofatanye n'ingingo zabaga nka kwemera ibyo butungane bwo bwakoze. Mm. Oya ni wizere yuko bazobatunganiriza guko amategeko mu gihe cy'u Burundi arubahirijwe. Mm. Nuko turabashimiye Mirance. Oye twonga tugani ku kintu cy'agatuka ari kweri. Hmm. Nze kungene bitahugenda. Yego. no biracatsinze kweri ku bijyanye n'igitoro naho mhm. bari bakwiye kweri kubiraba kugira ngo badufashe kuko naho nyine ibintu ndabona byabaye nabi mm. twizere ko byose nawe agasukari nako nyine kazoboneka kuko murakoze meranse radiyo isanganiro gira ah, iwanyu bavugwa amaki nicyo iganiro turi ko tuganira namwe abanyagihugu bamuherereye mutubwire amakuru yacinga iwanyu tutamenye alo alo mwiriwe neza mwiriwe hmm, tuganira n'andi mbo nitwa ni mu rukundo pasifike ni mu yego muherereye asha kuri santire rugombo hmm. mm. ego duha amakuru utamenya nshinga iwanyu iwacu amakuru ahavugwa mhm. si maremare ntajya andi nyine abandi bazababuha gusa kimwe ni ikibazo cy'ifumbire ifumbire mhm. ni ukuvuga uno munsi hari haje abo bo muri leta yego muri fomi mhm. aho gusa ikibazo cyahabaye si ikindi mm. niko gusa kimwe basiguye yuko umuntu bamuha ifumbire akaza gushyira mu murima mm. ariko icyo kintu rero twasanze kidakunda leta ko yadubwiye dutanga amahera y'ifumbire mhm. twaratanze amahera yose mm. none umuceri kugira were nk'akarorero utera ifumbire kane mu ndwi zibiri utera ifumbire mu ndwi zibiri utera ifumbire we mm. yaciye asigura ko uwo bazosangana ifumbire mu nzu mm-hmm. ahubwo si n'ukwitwara gusa n'ibihano bitujagwa hmm. ibyo rero twasanze atari ntabwo byari byiza gusa niwo havuye umunyagihugu aravuga ati ese tuma muvuga ko mwananiwe cyangwa muduhe ifumbire hmm. hanyuma cyangwa muduhe amahera yacu mm-hmm. nimba mubona ko ibyo bintu bitokunda basi tubihagarike hmm. gusa ikintu usaba leta ni ikintu kimwe ko nta muntu arwanya leta kandi umugambi wa leta ni mwiza ko twasanze na leta zo kurashyira amakigoro ikagira ne ikatushira ko mm. amahera mm-hmm. kuko hajyana asanzwe umunyagihugu ntabwayiri hasampurusa ntibagerageza uburyo bwose kuko mm-hmm. umuntu arinze yigora agatanga ajya amafaranga akamara icyo yagiye bayimuhereza ukuri kwamye kuko nk'ubu nk'akarorero nteye ifumbire mu ndwi zibiri mm-hmm. nzotera iyindi mu ndwi zibiri zizokurikira mpaka mm. inshuro zine mm. yego nicyo gituma rero mu byo twosaba hmm. ndabumva duga ku ijambo mu byo twosaba ni ukuvuga iyo umuntu yatangiye amahera yose ntibayimuhereze ukuri kwamye hmm. eh, hama babona ko harimo hoba harimo amanyanga mhm. bo baje kuyifata akabereka umurima ayiteramo kuko ifumbire irafise ukuntu iharuye kuko hariho n'abantu badashoboye kuyifata kuko nk'akaroro nk'umuntu yarimye ikaro imwe ikaro imwe ipima cumi kuri mirongo itatu mm. urumva ntadoda kuyifata muri leta tuyaza kujya ku munzani yego eh, icyo nicyo twosaba gusa kimwe niba n'igisabo ntitwotegeka kuko nta muntu ategeka leta mm, nimwihangane kumbure ngira ngo nabonye babyumvise maze eh, umenya abatunganiriza nta mm. muntu yishyira mu nzu ngo ari kuko uri inzu yishyira mm. mu nzu niyo kuzotera si yo kuzodandaza abadandaza bashyira mu makiyosi urakoze pacifique turabashimiye yego mubwira ijoro ryiza ari nicyo nagomba kuba namwe turabakengurukiye sawa murakoze ushobora kutubabwira n'akarego ubuntu burihabwa ibiginomo kanatsinda bigira imana twese turondere icyo uteza imbere urumika tugusanasananisha ibikorwa umunyamahanga yashobora kutubakira n'akarengo ubuntu burihabwa ibiga inama kanatsinda bigira imana Iwanyu havugwa amakiro ajya isanganiro ku isazi ibiri zirenze ko iminota mirongo ibiri halo halo muranyumva ndabumva neza tuganira nande muherereye he eee eh, aho twisangane yego eee eh, n'amahoro n'ubundi n'amahoro akazira kanyu eee eh, ni gateka murengezi inde gateka gateka eee muherereye gateka cyane eee muherereye hehe eee muherereye imurenga mu ntara ya rubanda aaa murakoze yego yego none rero kagatiye ingani dusohora turonka ifumbire ari uko umushikiranganji w'uburimyi yipfiye ni eh, ukuri ni ifumbire yaba yananiwe nibarekure nirekure abakwiza kumva atuzanira ifumbire atuzanira ifumbire yego mbere ahetse eh, ubundi urabona ko yabahaye iminsi icumi birananirana mm. wowe bagwiza tunga yabaha iminsi ine umubikira kumusubiza atanu n'ifumbire nziza mu matiyo kiboneka gateka munkundiye nimba mwakurikiye amakuru mwarumvise iby'umushyikiranganje yavutse yuko guhera uno munsi gushaka ku munsi wa gatatu hariho abajejwe ibyo gutanga iyo fumbire ni ukuri umushyikiranganje w'uburimyi ntabwo ariko aragira n'ukuri ni uko rero namwe mwihangane bariko barabikurikirana iyo fumbire izoboneka hanyuma ibijyanye n'ibyo muri ko murarima kumbure byose bizogenda neza mugabo kurinda guhagurutsa kurinda guhagurutsa biri mu mabanga ajejwe yego gateka biri mu mabanga jejwe urumva ateza kubikurikirana akamenya ingene ibintu biri biragenda mu ajejwe yego mu gihe cy'urugendo iyindi nk'ubu ni iya cyabarabara hmm. ku musenyi rikagera igihabwa mhm. ego murabi kabisa iryo barabara n'ukuri murabi ingene vyogenda muri dukorera abajejwe amabarabara ryarononekaye mm, eh, naryo eh, sawa murakoze utiriva ku musenyi ku mpanda eh, kuva ku musenyi gushika igihanga kuja bita mu kibitoki iryo barabara n'ukuri nguma nabi mugenda narabineterejwe nuko abategetsi bagiye muri pirati ya gatanu yego bararikiyemo baduka ku musenyi bibye bararibonye ko iryo barabara ricurite neza sawa sawa amakuru yanyu kandi naranezerewe nuko abategetsi barikiyemo yego kumbure nabyo bazovyiga barabigenerera koko turabashimiye cyangwa mu namwe ijoro ryiza muherereye ndagize mwiriwe jamari mayo amahoro cyane turiho tuganira nande ni wa mukunzi wa dore na televiziyo isanganiro emmanuel batazira ambasade y'umutuku wa karusi emmanuel mukarusi yego ndakwaka ndi muri komine biga ku mutumba gitanga hmm. yego amagenda yo kumenya ngo mudakuramutse kweri amakuru tutamenye twe ngaha perezida dufite cyane n'icy'umuceri urabyimbye foroma ku munzane mm. ikibazo igihumbi bibiri n'amajana atandatu amaze nk'uko yego yego ni ikibazo mbona cyane rwose pe mm. yego murakoze ubwato natwe tubisangane ijoro ryiza emanuel akazi keza namwe ngaha yego mwiriwe neza mwiriwe cyane mm, tuganira n'andi bigira imana dominique ari mu kivuvu komine bugendana Dominique Bigirimana ego nagomba gushimira leta mhm. ibyo biciro yashinze by'ibigori be n'ibiharage n'ibiraya n'umuceri mm. ariko mugabo twebwe umuceri wose twarimye mhm. kubera fomito taza twabuze mhm. byarabenje ntiworaba yego nkaba nagomba no gusaba yuko mwotumenyesha yuko tubura itakiri mu mugambi kuko twari twagizemwo komande none twarabuze mm. kugera n'ubu nyamba yoba yakuwe ku rutonde mutumenye yego nuko murakoze dominiko Alo undi munyoye ku murongo kusaza ibiri zenze ko ibirata mirongo itanu mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuganira nande kunzira Paul wasiwasi unakona nyororo Paul wasiwasi niko ndakona nyororo w'iburasa mm Dewe na kwambuke kubyerekeye amase twakwamanze muri tuburu mm Na amase baduhaye mugabo bwa mbere turi komanda baraduhaye amase makenya mm ari mu ntara ya gakonda konda ni mu ntara ya gitega muri commune burasa mm mhm ukomanze umufuko w'amase baguha igice cy'amase hmm. ukomanze imifuka ibiri bakaguha umufuka umwe mm-hmm. kuva mu kwa kabiri nta yandi mase rero barashaka kuduha nzi ingorane iyo byavuye ari kera ry'amase hmm. nzi yuko ari twe tuzohomba kandi kandi tubura kandi dufite amasezerano yo kuza baraduha amase urabona yuko uno mwaka tutateye twarabahaye amavase yacu barayafise Mm-hmm. ubwo bazahora bazodusumbushe kuko uh, barenze ku masezerano twari twasezeranye n'abarimyi kuko mm. twashyikirije imirima twarabahaye amafaranga barabika mm-hmm. ijoro ryitwa turabashimiye konakonda kumbure eh, turindire mm-hmm. yego leta niyo basifumishamo abaguzi atunga mm. bazatuzana nka kera amashyamba hanze yava hanze amase twaratera neza mm. tukaronka umwimbu barabe bashemwe abadandaza imitahe bafashanye abanyagihugu ntitugwe mu mporero nibabona ko bikenewe ngira ngo bazobikora yego nibarabe ni munyoye ku murongo aro. Mwiriwe cyane. Mwiriwe akazina kanyu naho muherereye. Ikunda izo zinari. juvenal muherereye he ndi burasa igitega ngurikiye hmm, hmm. mhm. hmm. ko ndakunda nyoroha igitega yego ndabona mbukera ngo bavuge ikibazo kijyanye n'umwavu urafobye ni ukuri ndabona mwengana ikibazo kirekire cyane mhm. ko nk'ubu twagiye gutera kandi urabona ko impeshyi igeze kure nta mase turi ko turaronga yego ni ukuvuga simbona iyo turi ko turapfa iyo turi ko turapfa mm, ariko n'umunsi amasi yatangiye gutangwa oya ibura ko ntayo turaro mm, mwihangane muzoshikirwa kuko ni kuba mu gihugu cyose mm. ni ukuvuga ubu turi imbere kandi leta nk'uti ni ukuvuga leta nk'uti tubwira yuko twokora yego ni ukuvuga iri gukora kuronka n'umwaga mu gatanga basi cyangwa ukariha amase hanyuma bakaguha amase ni ukuye mwavu umvise ko bijejwe bari barayikurikirana oya ni kuri ni kuri barabe barabe bazi nk'ubu twagiye gutera basi baduha uwo mwavu hanyuma tumije mu hmm. biharage twateye yego eh, niba ko wabigize neza cyane murakoze cyane babyumvise mugira ijoro ryiza biramba mwoba mwifuza kubika no kubikura amafaranga kuri konti yanyu ya besebe mutiriwe murashika ku biro bya besebe birashoboka cyane mukoresheje telefone ngendanwa yanyu mwese be muhirane eko kashi ziri bapfunyiriza urugendo fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiharuka bangacanyu ca eko kashi maze muhitemo gatandatu hama kabiri nimba mwifuza gukura amafaranga kuri konti yanyu ya BCB murungika kuri eko kashi mushobora guca mutora amafaranga yanyu ku muserukizi wa eko kashi abegereye canke mu fyonda akanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiharuka bangacanyu ca eko kashi maze muhitemo gatandatu hama rimwe nimba mwifuza gukura amahera kuri eko kashi cash murungika muri BCB murashobora no kuraba ibiheruka gukorerwa kuri konti yanyu ya BCB muti bigenda gute fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha mushiremo igiheruka banga canyu cya Eko cash muce muhitamo gatandatu hama gatatu si ivyo gusa BCB muhirane eco cash birabafasha kandi kuraba ubutunzi buri kuri konti yanyu ya BCB muciye kuri Eko cash navyo bigenda gute fyonda kanyenyeri amajana na mirongo ine na kane akadirisha muhitemo gatandatu hama kane mwif wifuza kumenya byinshi nyarukira ku ishami rya BCB ribegereye cyangwa muhamagare ku buntu ku nimero amajana ane na mirongo ine na kane BCB umugenzi kirumara radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'ibiri aho iwanyu havugwa amaki erika dogo arashyira mu buhinga bw'ibyuma jean marie mayonga niwe muri kumwe mu kiganiro undi munyurane ku murongo alo umunywanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe neza yo ni nibitanga mu gacokwe inde nibitanga mu gacokwe mu gisuru ninganza nibitanga mu gacokwe mu gisuru nibitanga eh. yego mu gisuru eh amakuru utamenye rero nibitanga nibitanga telefone kamworohereje yagira duha amakuru yaciye aho baherereye ku mutumbi wabo ariko ngira ngo araza ubundi munyanya ku murongo haro ni amahoro amahoro cyane tuganira n'andi mvugana bizimana jean paul ku muyobozi ahantu twa mukaraza muri komine mishiha bizimana jean paul imishiha ikintu eh, agomba gushyikiriza mhm. kabisa niba ibigori byarateze cyane kweri ibiciro by'ibigori eh, ahubwo ahubwo ahubwo n'ahandi byo ntabwo twagira dusabe leta rero mhm. turiya kabisa ko tugira nko ku mwaka duha akabeyi ku bigori kubera ngo bo igikombe bigwa amajyana abiri wumva ikira n'amajyana ane mhm. wumva ku murimyi rero n'uruhombo yego turi eh, twasaba kabisa bikurikiranire nk'ino iwacu mhm. ku mwiruza ibigori kwera nta kabeyi bisize ku murimyi kwera rido eee eh, nitwe twaguma gusaba murakoze cyane bizimana radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu umunyeri ku murongo alo alo telefone ndumva ko zitari ko zirabyorosha ariko twizere ko abo baba bashatse igice badushikije ku makuru yaciye waba utamenye kumbure telefone zitabyoreje baraje kugaruka undi munyoye ku murongo alo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe tuganira nande na renova renova muherereye ga renova intara ya rumonge hmm. amakuru utamenye acenga iwanyu mu rumonge atubwira ibiki yaba yakarebera abahinga kuko n'abagize ngo barayironka mm. ubusigaye ni uko cumi na bibiri yaronka kamwe gusa konyine mm. uwasigayeho kamwe yaronka konyine mm-hmm. urumva yuko naho nyine yataho turi ko tubava naho turi ko tubasiga eh. bari bakwiye kugira ngo basahirize bakaraba yuko bawushyiramo iyindi ya tanzaniya kugira ngo baremure barabe yuko kwiyongera kwe mm. murakoze cyane renova halo alo ni amahoro amahoro cyane mm, ndisaba mukama fabrice atazi akamwe muzukuru w'iradiyo ni fabrice muherereye ga fabrice byemerere ngaha mu kinindo mm, ayo makuru utamenye nshinga mu mm. kinindo mu kinindo wayagwa make amakuru mutamenye kandi yaba yarasanzwe yaciye kuri zanganiro ndabumva duka ku ijambo none ko ayo mabajaje bayakuye ubu rero ko umuntu ataragenda n'amaguru kandi igitungo cya mbere ryari muri bajaje hmm. urumva fabrice ayo si amakuru tutamenye ni amakuru twashyikirije urumva turi ko tubabwira amakuru tutamenye ataciye kuri radiyo isanganiro mwaba mwaramenye mu gatwe tutamenye kuko nabo muri jisho rya sanganiro turabumva eh, amakuru tutamenye yaciye ngaho iwanyu niyo mutubwira nimutubwira amakuru twabashikirije Alô, Fabrício? Tá? Alô? Alô? Alô? Alô? Alô, no Minha morongo. Alo? Alo. Tuganira nande? Tuganira na Minani. Minani muhererega Minani. Mutsankuzo mutukura. Eh, twagomba kuvuga amazi kweli mu kigo cy'amahoro n'ubu ingene twoshiramwo amaboko mugabo twawuze aho dufasha nabi kumburengerago akakura nako karaguye mm. ubunyene mugabo gaciye kwigira eh. ego imana yari yakaduhaye naho twabuze ifumbire mwari mumaze iminsi mutakaronka ego mm. eh. kazoboneka ifumbire nayo mwumvise ko watanguye igikorwa cyo kuyitanga sawa sawa nayo mazi barabingane bodufasha kweri twabuze amazi ego igisata cya rigide zokibijejwe ngira ngo babyumvise kumbure bazora

by'ifumbire by'ifumbire igumye ikena mu gihugu kandi abantu nabo umwaka nawo wagiye eh, ngira ngo abasuma n'abateye abasuma bashobora kuzokwiba ibiharage mu isi bitagira ibiharage ngira ego wabivise hmm. ikibazo kuko umukuru w'igihugu yereka abazigatunga bakatugarukanira yahangiriye atera ibyo byose wumva bigejwe no kubanza bakabyiga bakabyicarira bakaraba ikibereye ariko rero ikindi naco kuko ubu bintu birateye ikibazo mu gihugu cy'uburundi ikindi naco mvise umushikiranganji ibyo yavuze mubyo musubire mutubarize na mwebwe muri imbere mutubarize ikibazo cy'ibinyobwa Mhm. n'agafukayi mm. ibyo mbona biraje ishinga mu gihugu ibidandazwa nabyo bituma bituza kubera batagikuzura n'abamotari batagikora mu gihugu mm. ntabwo turanagonga mu burundi yego yego reka turashimire minani ku muri aba bijejwe babyumvise nihagira icyo bashikiriza muzobyumva turabashimiye halo ni jewe ni umuntu arashimye kwivuga izina kuko bigenda oya umuntu atashimye kwivuga izina ntitwoyaga n'uwo tutazinanye murabizi yuko biryoshye muri ko murayaga muzinanye nawe kuyaga n'umuntu mutazinanye yumva ntacyo mushikako nuko mudutunge ewe burundi ngira ndakuririmbe yewe burundi ngucurarange yewe burundi ngira ndakuririmba yewe burundi ngucurarange radiyo isanganiro undi munyakamurungu aro ikibazo ninde mhm. olivier olivier muherereye buyengero buyengero tugiye ikibazo cya hangeri ikibazo cya hangeri niko hangeri amakuru tutamenye Olivier amakuru tutamenye ya Olivier Cengahi wa Buyengero Olivier gatelefoni kamworohereje halo mwiriwe neza imubimbi inde remi remi imubimbi imubimbi yego amakuru utamenye acinga imubimbi ingoma mvuge gusa cy'ifumbire hmm. ifumbire ko tuyibuze muri iki gihe tuyibuze kurima mu myonga hmm. ibintu by'imboga aho bizogenda hmm. 그래서 수박부터 무슨 그거를 두부가 예고 그리고 그 ariko wumvise ko abijejwe bavuze ko umushikiranganji yarabishikirije yuko igikorwa cyo gutanga ifumbire igiye gutangwa uno munsi nukurindira rero murabe ingene bikorwa bizogenda kuko yarabishikirije abarundi bose no kwihangana mukarindira ababijejwe babikore ntibabyize kweri kuko asa agafumbere inkoramutima y'inkoramutima kweri kwa bene twebwe tukagiye ku ishuri yego alo undi munye ku murongo eh mahoro amahoro cyane tuganira Umunyagihugu kazina kiwe Eh mvuka ibutaganzwa komine y'ibutaganzwa intara ya Yego akazina ariko Rishari Yego Rishari na Eh, mm, ayo makuru utamenye aciye ngaho iwanyu atuyagira ku biki amakuru mutamenye mm. ni akajagari kari mu noti z'igihumbi ihumbi ini mm. wacu aho ngo zigize iki ni ukuvuga agasantere jewe ndiko n'agasantere bitwa ahantu bitwa ubukoro muri zone biyogwa ni ukuvuga iyo noti uyisise yavuye ko amasashi mm-hmm. woyipana ntawoyirira rero nagomba kubasaba yuko mutubariza ngira ngo umuntu muri derbe yuko yabatiwe barakuye avuye kwisa yuko ataye bara iyo bataye bare mm, urumva ntaba yakira niba yatora yagize para yahinda kubara kwisa ubwoba eh hari ikindi nacyo kuriza mhm. ni ibintu by'iterambere urabona turi no no muntu atabiyiga mm. ku by'ukuri muri zone ziyogwa ibintu by'amabara nabona byaragoranye byarase rwose hmm. urabona imodoka yahuriza n'amase ya fomi mhm. irindi za girisi kandi mu kigarama mari hmm. iminsi ibiri irindi zo irasabwa ibirayi ikagwayo ikakirara hiyo nyine hmm. urumva yego ndabumva Eh, aho nyine iri nzira yarahiye bukeye baca bajyamo rero bayikura ugasanga amasara ateye kubera iyo mvo rero nasaba kandi hari n'umushingamateka mhm. ahavuka mhm. twasaba ko buhakora kuva ku irangi gushyira ibiyoba aho bamera neza kugira ngo iterambere natwe dushware mm. yego eh. babyumvise ku mburengira ngo bazore ukuntu mpamvu iradiyo ntibazishyira kure bazobime tubyizere babyumvise nuko reka tubashimire risha eh, mwiza turugiza nawe Oh remember amakuru ye mutamenya hanyuma ndi jonasi jonasi muherereye he duherereye hano mu gisuru mu gacokwe mu gisuru mu gisuru mu gacokwe hmm. eh. amakuru utamenya amakuru ye mutamenye hmm. rwego kubera igiharage ntibiduhuga ibiki ibiharage ibiharage yego hmm, bimeze gute jonasi Ego. Ibiharage bigize iki? Ibiharage none nta kabeyi bifise kwera. Mm, kubera kubera nyene mhm bapfi ndazi kwe baduhenda baranguzi mm ego twashaka mutuvugire iyo ngirango ko byoduga mumwe gisukira babazo mm ego urumva rero mubise mubise umwimbo ari mwinshi umwimbo mm ahubwo nisubironka nitubironka mu kandi ugasanga naho bariko turiko dushoye mm. ni kuduhera dukeye ugasanga twakoze kumi nayo urazi kizihenze umufuka ari mirongo ibiri n'icenda mm. ego none rero murabaza ko amafaranga mm-hmm. ego niho vyoba vyiza mm. murakoze jonas eh. ijoro ryiza aya undi munyeye ku murongo ariwo halo mwiriwe neza mwiriwe neza muduze ijwi kugira dushobore kumvikana yego ndabumva eh, ndagize mwiriwe amahoro cyane ni butoyi toma butoyi toma ni amahoro ngaho iwanyu eh, ni ngaha kirungu muri kumwe nyabitsinda mu ntara ya ruyigi rero hmm. burya turacibaza igituma umuceri uguma udimbye iyo bizoruhuka bigeze kuko n'ubu ukabisa ikiro mm-hmm. kigugwa ibihumbi bitatu ukabiraba ukumva dushobora kubyumva mm-hmm. hanyuma rero mugabo kandi twagomba twisabire abantu bajejwe bya onatere iyi onamobe kabisa baduha amarezo burema turakunda kubura amarezo mu ijoro no mu gitondo mm. ibintu kabisa iyo turimo turabiraba ntibidushimisha umuntu arashyiramo nk'amanitaka ntaruge yitefunira no kuri kino kiganiro cya bwakeye tukumva yego yaba mm. kabisa byari ibyo burema murakoze cyane butoyi toma murakoze cyane babyumvise abajije ibyo gutuma tubona ko bazongera kumbure babitunganya kugira ngo abakoresha karite sim ya onamobe bashobore guhamagara no kuganira borohewe reka reka ishari inzigo undi munyakamurongo aro mwiriwe neza mwiriwe n'amahoro yego tuganira n'andi joseph muri komine buraza joseph komine buraza amakuru mutamenye hmm. bakenguruka cyane bari ko baratwubakira ibitaro eh. akanyamuneza kenshi ntiboraba mhm. n'abakozi batabaronka ibibafasha hmm. bakaronka agasabune n'akunyu kuko hajya umunyagihugu umutungo atatarosha eh. hmm. ikibazo mvuringe n'abaho yego ikintu komine yacu irakora neza n'amazi irayatuhereza tukaba dushimira leta umubyeyi leta votsi ibintu iri kiradukorera ni byiza cyane ntaho leta kubikenga murakoze cyane natwe twifuje urugero ryiza ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo itanu n'umwe ikiganiro ni iwanyu bavugwa make ayiwanyu bavugwa make nk'uko mumaze ubyumva mutubwira amakuru yacengaho iwanyu tutashoboye kumenya ngaho kuri radiyo isanganiro kuko namwe aho muherereye muri jisho ya radiyo isanganiro erika doga umugabo jean marie mayunga niwe muri kumwe alo mwiriwe neza mwiriwe hmm, tuvugana nande muherereye ni meshake mucibitoke meshake mucibitoke yego cya rugombo yego ngira mm, icyo eh, mutubwire amakuru yacinga yanyu utamenye hayagwa amakinga iwanyu ni ikibazo cy'amaparasera amaparasera yego mm. hagikora sipe ya kera mm. ari abantu bagifite amafaranga kuva muri ibihumbi bibiri na cumi ariko amafarasi basura heri rero ntituzi aho byatuye urabona ko kipe yahindutse ikaba ubu rero ntituzi nimba tuzara nko muri byari kuko ubu kuva mu bihumbi na cumi na rimwe none muba mwaragiye kubabazaho cyangwa mwagumye muce murindiriye oya rwose rimwe na rimwe kugira ngo nirindire ngo bizogana mugari ntituramenya aho bijyugariye Hmm. murakoze natwe twizere yuko kumbure babyumvise yego ibikenewe ngira ngo bazibatunganirize mugire ijoro ryiza sabe radiyo isanganiro ku isazi ibiri zirenze Allo minota mirongo itanu n'itanu mm, tuvugana Olivier ego eh Olivier siniko ndamumva neza Allo Olivier Ni na mahoro eh, Mahoro akazina kanyu aje ndi munengunga inkuru nkubu ikakaruzi munengo ikaruzi ye asha twebwe ngaha kweri muri komini mutumba ngaha mu babanyi tubangikanye inka bazimaze kweri bazitwara inki inka bazimaze baziba abagizi ba nabi eee ubusuma bumba bwakomeye nti ubusuma bw'inka bwakomeye bwakomeye kweri bamaze gutwara inka zimwe mugazi bazifashe izindi zibiri bazibuze yego ziva muri mutumba bazitwara muri nyabikere basha barabyiga bakazibura hmm. yego numva abantu rero no kuhaguruka mukabahagurukira mugabanyira abantu tugasubira ku marondo n'ahandi badasubiye ku marondo kubera ntibyoroshe numva biragoye yego saba murakoze ijoro ryiza eh. ubundi mugiye mwiriwe neza ndabumva akazina kanyu no muherereye dire ni ku mutumba ka inde inde inde ni buri karamba inde inde ni buri karamba izina rya sindi ko ndaryumva neza basesa muyose barace mu burundi bwa nyaburunga bakosha nabi twishyira mu kaga tubuta mu manga bene mugabu mweji samburirako tutarinungwa tuyambika izina ribi mu makungu yamara umuco waratamanzuye imana iracana abarundi dusubiza hamwe twiyambika umutamana dusubira kugira izina dusubira kugira iteka nitekaniyo cyago itarama sigara cyicaro turenge ntidutandukanya twame dubatanye mu nda radiyo isanganiro iwanyu bavugwa amaki unywanyi k'umurongo alo mwiriwe neza tuganira n'andi akazina kanyu nimba mu ntara mu ntara ya kewasi yo kuvuga ibyo aziye byose nabo byishimye cyane mu rutana mu mwanya ariko akazina kayo tuba dukeneye ubwo tumenya abo tuganira rwose biye kuvuga ko oya twe tuganira oh, n'abo tuzinanye mutashimye kubivuga akazina muradutunga isazi bizinze ku minota mirongo itanu n'umunani munywanyi asa n'uca sozera kiganiro aro wiyaro eh, mwiriwe neza akazina kanyu amagenga ah, muherereye he muherereye he jewe muherereye he muherereye amajahe muri mu ntara yihe deo muri mu ntara yihe mutwakwe muri he hariho umugabo turumvikana deo ni umuceri muhagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana deo telefone yanyu iracikagurika ntituri turumvikana muri murengeza yego amakuru utamenye yo ngahe murengeza nakora nibyo byantwaye ahantu nakodesha hmm. baca bakuraho igipande kije kuganye hmm. babatwaye eh? igipande cy'umuceri halo sindi ko ndabumva neza telefone yanyu ntikirabyorosha hmm, ndabumva songora songora dusozere bashaje nakubwiye ko ndi ingeza nkaba eh, nari icyo ndagiye kugira ku izina mhm. rero mudutunge ndumva wa telefone katariho karabyorosha ntituriko turumvikana neza muzosubira kuhakura ku munsi wa mbere nuko ariko turabashimiye mwese rero mwagize icyo mushikirije mutubwira ku makuru utamenye yacenga iwanyu turabashimiye sinigwa ndadondagura amazina y'umuntu wese ariko mwese ndamushimiye kubona yashoboye kutubwira amakuru utamenye y'aho baherereye erika dogo niwe uri kumfasha mu buhinga bw'ibyuma ikiganiro cy'uno munsi ayiwanyu mwari muteramanye na jean marie mayonga niwe murako muraganira twese muri dusubiye kwifuriza kugira ijoro ryiza mu mwanya muteramana na radiyo isanganiro mu mwanya n'amakuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi havugwa amaki nta mwanya afite wo kumenya ibyo muri karitsiye ntabyo niba ingorane z'iwacu mu kazi naho buri umugabo ufise ibyawe ruguru wubatse nawe ufise imbyaro zingana gute nyoko ujya aguma kubona yuko umenga uri umucafu eh? bishobotse amaradiyo yodufasha